Chunka pusagniyoh kah capítulo. Jesús ta comanda. komanta. Chaykunata me Jesús LOXERGA disipulun kunawan, cedron wayhupa waklaunin Chaipika huertaman me Jesús yaikorga disipulun kunapiwan. Traicionagnin junaspa sumachtam rexerga chay sitiotaja. Chaypega achka me Jesús korga disipulun kunawan mi Judas Chayaramurja soldado kunawan, enaspa sacerdote kunapa jefen kunapa, enaspa fariseo kunapa cachascan guardia kunawan. Paikunam rerjako farulnio. michiroyo, enaspa armayo. Jesús jayacharganiam tukuy ima sucedinanta, chaymi porja. tapurja. Pitatag kichik, nispa. Paikunañatag minerja. Nazaritmanta mantaka Jesustam, nispa. Jesús ñatar menerja, cani, nispa. Traicionagnin judaspas mi kachkarja. Ñuhamkani nispa Jesús niptinmi, runakuna hipaman panko pampaman wichikurjako. Jesús tata taporja. Pitatag mas kichik, nispa. Paikuna Nazaret nerja. Nazaret Jesús tam, nispanko. Jesús ñatar nerja. Ñamni ñuqamkani nispa. Ñuqata maskawaspaykichisqa, paykunataqa dejaychikya pasakunankupaq, nispa. Chaynapim cumplikurqa Jesus ñawpaq rimarisqan, paiminerha. Taitapa huashan kunataja waqaycharqanim, mana tapas chinkarhachu, nispa. Simón Pedruñataqmi ispadayuq orgo chaita urgoikuspa, Malco sotio gronapa allegrengrenta jororga. Paija carga, sacerdoticonapa jefen parunangmi. Jesús ñatagme Pedro tanerja. Espadaikita kutikachi bainanman. Taitaipa ñakarinaypa huasqantaqa manachu chasquiman, nispa. Anaspa wasingman Jesús Soldado kunam Soldadokunam judío hinaspa kaj guardia kunapiwan, Jesús ta apiruspanku en aspan puntata pusarjaco anaspa wasingman. anas karja kaifaspa suegronmi. Chay watapim, kaifasja sacerdote sacerdotikunapa jefen. Manachum kaifasja puntatara judioconata nerja, aswan allenja u coronalla nación nenchik parantimpi wañuinin minispa. Jesús ta Pedro negastamanta. Simón Pedro y huknin discípulo masinwan jaterjako Jesusta. Chay discípulo masin jakarja sacerdotikunapa jefin parexisjanmi. Chayme Jesuswan kuska yarkururjako chay Pedro Pedro Pedruñatagmi jiparurja hawalao punkupa Chayme sacerdote sacerdotikunapa jefin parexisjan, discípulo lloxeramuspan punku kuidakta ruigakuspa, pedrota corja. Punku kuidakñatagmi pedrota nerja. Jamjariki kachkanki, kairunapa HUKNEN DISIPOLUMMI nispa. Pedruñatajmi MENERJA manam NYUHACHUKANI nispa. Chirimuptinmi, KUNAWAN guardiakuna ninata SANZARACHISPANKO sayaspa junikuchkarjako. Chaypin Pedrupas paikunawan sacerdote kunapa jefe en tapusjanmanta sacerdotikunapa manta. tapurqa Jesusta pikunam disipulunkuna manta. CHAINATAK imakunam yachachisqanmanta. JESÚS nerqa, ñuqaqa libretam tiempo mi runakunamanja, tukuy tiempo yachachirqani, UNYUNAKUNA wasikunapipas CHAINATAK llapa judiokunapa templo templopipas. Manam japicho, imatapas y Imanas Imanasqataq ñuqataqa tapuanki, Tapoyqa uyariqniykunataya. Paykunaya nichun imamantam rimas rimasqaytapas. Paykunaqa yachanmi imam rimas rimasqaytapas. Chaynata niptinmi chaypi sayaq huknin guardia Jesusta lakyarurqa uyampi hinaspam nirqa. Chaynatachu ninayki sacerdotikunapa jefenta nispa. Chaymi Jesús ñataq nirqa. Manallin tarimaruptiqa willakuya, manallin rimasqaymanta. Ichaga nisqa Kaptinga imanas mi mamaqawankiqa nispa. Anasmi Watashata Jesusta pusacherqa sacerdotikunapa jefin Caifasman. Jesusta Pedro huktawan Pedro Pedroja hinallam sayaspa ninapi junikuchkarja inaptin minerjako Jamgariki kanki kairunapa huknin disipulunmi nispa. Pedro ñatagme nigakuspan nerja. Manam nyuhachukani. kani. Nispa. Chaimantam sacerdotikunapa jefempas servienten TAPORJA Chay servienteja carga, pedroan ringrin kuchurachiko runapa AYUNMI Paimanerja. Manacho ricorjaiki huertape Jesús KUSKA kachta. nispa. CHAIMI Juptawan Pedro negacorja, MI Chayla gallo ajaramorja. Pelatopa jayllampi Jesús casjanmanta. Caifaspa wasinmantam Jesusta pusarjako prefectupa palacionman. Ña achikiaramuptinmi, judiokunaqa manaña yaykurhakuchu palacioman. Chayman yaykuspaqa, manañam Pascua carnero mikuyta atinmankuchu karqa. Chaymi Pilato hawaman lluqsimuspa paykunata nerqa. Imamantataq kay runata akusachkankichik? Nispa. Paykunañataqmi nerqaku. Allin runa kaptinqa manacha entregaykikumanchu. nispa. mi Hinaptinmi pilatuñataq nirqa. Pusaspaykichyaqusqamuychik kichik hina. Nispa. Hamkunapa leini ni kichik hinaqa, manam pitapas cucho. Nispa. Chaynapim cruz cruzpi manta pan paneshan cumplikurqa. Pilaton tataporja. kuterispan Jesusta judio Hamchukanki kunapa reining. nispa chaymi Jesusñataq nirqa. Chaynataqa niwanki mantachu... icha ni Surganki nyogamanta, nispa. Pilatuñataqmi nirqa. Judiochu ñuqaqa kani, masikikunawan sacerdotikunapa... sacerdotikunapaq mi jamtaga entregawarqa. Chaynaqa imatama rurarunki nispa. Hinaptinmi jesús nirqa. Munaychakuyniqa manam Kaipa pachamantachu. Kai pachallamanta captinga. jatewaqniikunacha manco, judiokunapaj ifinkunaman mana entregasqa kanaypaj. Munaychakuyniqa manama kaypachamantachu. Hinaptinmi Pilato nerja, chaynaqa reychu kanki nispa, chaymi Jesusñataq nerja. Qanmi nichkanki rey kasqaytaqa. Chaypaqmi ñuqaqa naserqani, chaypaqtaqmi amurqani kay pachamanpas, chaynapi chiqapmanta rimanaypaq. Chigap kasukuhkunaqa uyarinmi nisqaykunata. Pilatom nerha. Imataq chay chigapqa? Nispa. Wañunampaq Jesus sentencias sentenciasqa kasqanmanta. Chaynata tapuruspanmi Pilatuqa uktawan lluqsimurqa. Inaspam judiokunaman nerja. mana mi matapas imatapas tarinichu sentencianaypaq hinaqa. Qamkunapa kichikman hinam, Pascua fiestapi Yuha kacharini huk prisuta. kunapa reining cacharina itacho munankichik, nispa. Chaynata nipting llapallanku japarirqaku. Ama paitaja cacharicho, barrabasta cachareja, nispa. Barrabasta carga suarunam.